homilia pro te archometa in holes tes hemeras synastrophen hemera helios aneteilen heliu anatole phos PHAUS ede photisdei eos pro PHAUS pro i egeiromai e gerce ectes clines exces e pipolu dos emoi moi hupodeemata Enenge hydor pros heiras. Conge heires ruparai eisin. Rupos, pelos, sapon, lipos, nipto. Ede in ipsamen tas e mas heiras kai ten opsin catamasso acmen u catemaxa Proerchomai exo ectu tu Erchomai, aperchomai erho mai e isten scholeen